збиралася провести з хворою матір'ю в Кисловодську. Ніна знову просила не писати і сама нічого не обіцяла. Буде так, як складуться обставини. Проте Андрій не нарікав на долю. Можна бути безмежно щасливим лише від усвідомлення того, що на світі живе істота, яку ти кохаєш і якій віриш. Його мало хто може зрозуміти. При зустрічах із Женею у циганкуватої молодиці спалахують в очах глумливі бісики. Запитально поглядає на нього мати. Вероніка Юзефівна повела стару атаку. Андрію Степановичу, вам потрібне становище в суспільстві, вага, матеріальна забезпеченість. Ваша дружина коштовний діамант, а діамант вимагає оправи, слово гонору. І звернула мову на свою дисертацію яка лежить мертвим капіталом. Андрій Степанович знов на цілу ніч засів за дисертацію Калиновської, а вранці поїхав у відрадне. Йому не поталанило. У Діброви щойно почалася нарада завідуючих відділами та лабораторіями інституту. Безбарвно насуплена секретарка схилилася над паперами. З Ващенком говорила, не підводячи голови. Нарада триватиме довго, чекати безнадійно. Андрій Степанович все-таки поклав собі ждати. В нього не так багато вільних днів, а відрадне не такий близький район, щоб кататися туди й назад. Треба якось згаяти час. Тож зайшов до макухи. Петро Пилипович, так само, як секретарка, втупив очі в папери. Потім схопив кулькову ручку і кидав на папір широкі розгонисті рядки. Його дебела рука тримала самописку менш упевнено, ніж хірургічний інструмент, та греці з ним. Людина сама вибрала собі те, що їй до смаку. Ващенко наблизився до Петрового стола, глянув і сторопів. Перед макухою лежала докторська дисертація Калиновської, яку той старанно студіював. Петро Пилипович привітався з ним перший. Здоров, голубе, що ти тут робиш? А що робиш ти? Хіба не бачиш вивчаю? Чужу працю? Завдання шефа дати повний аналіз та об'єктивну оцінку цього манускрипта. Яка ж твоя оцінка? Ще не розібрався. Андрій Степанович не сумнівався в компетентності макухи. Для нього досвідченого хірурга практика проблеми оживлення річ близька і важлива. Та чи захоче, чи зможе Петро бути об'єктивним? Тому став переконувати, слухай, Петре, я того й приплентався сюди, щоб поговорити з Дібровою. Калиновську обов'язково треба підтримати. Чому обов'язково? Вона затратила стільки зусиль, це відомо. А ти візьми і підрахуй суму одержаної неї зарплатні за 20 з гаком років. Справа не тільки в грошах. Звісно, вона користувалася інститутськими лабораторіями, віварієм, бібліотекою. Скажи, цінна її праця чи ні? Не знаю. Тоді я таки доб'юся до діброви. Сумніваюсь. Наради в нього завжди довгі. Потім він поїде в міністерство, академію наук. Я сидітиму в приймальні цілий день. Ти погано знаєш Ольгу Власівну, секретарку. У неї і миша не прошмигне. А зрештою, щасти тобі. Я абсолютно нічого не маю проти твоєї Калиновської. Розказуй, як живеш. Де Афродіта? Поїхала в Одесу. Знову розлука? Не жалкуй. Така жінка варта пекельних мук. За таких жіночок люди стрілялися, вішалися йшли на дуелі. А я, голубе, теж надумав нарешті зв'язати свою долю. З Богдановою? У Богданових мирне співіснування. Хто ж твій новий об'єкт? Дочка Діброви. Збагнув? Андрій аж плюнув з пересердя. Отакий він завжди цей Петро. Тільки повіриш йому, розвісиш вуха, як він тебе тут же й ошелешить. І все це так якось легко, ніби жартома. Невже правда? Кажуть, що в старого від першої жінки три дочки, і всі сохнуть без женихів, чим не поле діяльності. Та вже ж, ну не хитай докірливо головою. Хіба тебе чим збентежиш? Макуха зареготав і на знак своєї незмінної дружби раптом визвався раз так допоможу тобі. В приймальні так само похмуро коперсала носом папери секретарка. Петро підморгнув Ващенкові і рішуче попрямував до кабінетних дверей. Ключ у мене, сказала секретарка, не підводячи голови. Петро Пилипович знову зайшовся реготом. Хіба ж я не знаю вас, Ольга Власівна?» І здивовано вигукнув Оце так, що з вами? Секретарка нарешті підвела голову. Її очі були такі ж безбарвні, як волосся й обличчя. Еврика. знову вигукнув Макуха. Вживаєте комбіновані вітаміни польського виробництва. Звідки ви знаєте?